Bizi cehennem azabından koru. Sahabeden Ali İbni Ebi Talib ve İbni Abbas radıyallahu teala anhuma dünyada bir iyilik ifadesini saliha bir zevce olarak tefsir etmişlerdir. Ve yine ahirette bir iyilik ifadesini de Müslümanlara verilen, cennet ehline verilen huriler olarak ifade etmişlerdir, tefsir etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kaynaşmanız için size cinsin, cinslerinizden eşler yaratıp aranıza muhabbet ve merhamet tesis etmesi onun ayetlerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir zümre için muhakkak ki ibretler vardır buyurmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Mümin Allah'a takvadan sonra en çok saliha bir zevceden hayır görür. Böyle bir kadına zevci emrese itaat eder. Ona baksa sükunet bulur. Bir şey yapıp yapmaması hakkında yemin etse sırf kocasının yemini boşa çıkmasın diye eşi onu yapmaktan vazgeçer. Ayrılıp uzak bir yere gitse kadın hem kendi namusunu hem de adamın malı hususunda dürüst olur. Sevban radıyallahu teala anhu şöyle rivayet etmiştir. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda sarf etmeyenlere acıklı bir azabı müjdele. Ayeti nazıl olduğu sırada Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim aramızdaydı. Ve biz o sırada seferdeydik. Sahabelerden bazıları dediler ki, altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bundan sonra altın ve gümüşü bizler biriktirmeyiz. Keşke hangi şeyin daha hayırlı olduğunu bilseydik de en azından o konuda bir şeyler yapardık, onlardan bir şeyler edinirdik dediler.'' Resulullah aleyhissalatu vesselam onların bu istekleri üzerine onlara şöyle söyledi. Sahip olunan şeylerin en faziletlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kocasına imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir buyurdu. Ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre bir erkek için şu dünyada verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesi de zevcedir. Yalnız dikkat edin normal bir zevce değil, sıradan bir zevce değil, insan evlilik yapmak için evlenmiş olması değil, saliha bir zevcedir. Ayetlerden, hadislerden ve sahabenin sözlerinden bu anlaşılmaktadır. Peki saliha kadın kimdir? Değerli Müslümanlar, bir kadın dünya güzeli de olsa, her yarışmada birinci de geliyor olmuş olsa, yığınla malı olsa, aşireti, şöhreti de olsa, Allah Azze ve Celle'ye iman etmemişse onda hiçbir güzellik yoktur. O saliha kadınlardan olamaz. O kadının kalbini Allah Allah iman nuru ile parlatmamışsa, o kadın kendisini Allah'a teslim etmemişse, o kadın saliha bir kadın olamaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'a ortak koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyin. Allah'a ortak koşan bir kadın sizin hoşunuza gitse bile Allah'a iman etmiş olan bir cariye elbette ki ondan daha hayırlıdır buyurmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar bir kadındır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam kadın şu dört şey için nikah edilir demiştir. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dindarlığı için. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bunun devamını eder ki siz dindar olanını seçin, dindarlığından dolayı evlenin, yoksa kaybedenlerden olursunuz buyurmaktadır. Eğer bir kadın insanların içerisinde dini hassasiyetlerinden dolayı anılıyorsa işte bu kadında salihalık alametleri mevcuttur demektir. Ve yine eğer bir kadın kocasına karşı itaatkar, çocuklarına karşı şefkatli ise aynı bir elbise gibi kocasının açıklarını, eksiklerini örtüyor ise, kocası da o kadından razı ise işte bu kadın saliha kadınlardandır. Rivayet edilir ki Ebu Talha'nın ağır hasta olan bir oğlu vardır. Bir gün kendisi evde yokken Ebu Talha'nın oğlu evde vefat etmiştir. Annesi olan Ümmü Süleym çocuğu güzelce yıkar ve kefenler. Ve bunun üzerine babası eve gelir. Ebu Talha eve gelir. Ve çocuğundan sorar. Annesi de der ki ızdırabı yatıştı. Şu an dinlenmekte. Ve ona bir sofra kurar. Kendisini süsler ve ona görünür. Birlikte istirahate çekilirler. Sabah olunca Ebu Talha evden çıkacağı vakit ona der ki ey Ebu Talha şu komşumuz bizden bir şey aldı, bir şeyi emanet olarak aldı da onu kendisinden istediğimiz zaman bize vermekte sıkıntı çıkartıyor. Ebu Talha da bu nasıl şeydir, böyle bir şey olmaz deyip ters cevap vermektedir. Bunun üzerine akıllı ve takva sahibi olan kadın Ebu Talha der ki işte bizim oğlumuz da Allah tarafından bize verilen bir emanetti ve onu bizden alıverdi deyiverir. Ebu Talha şaşırır, susar, hiçbir şey söyleyemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gider ve olayı ona anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona der ki Allah gecenizi mübarek kılsın. Ve bir yıl geçmeden Allah Azze ve Celle bu aileye tekrardan bir çocuk, bir evlat nasip eder. İşte Saliha zevce kocasının Allah'a olan isyankarlık duygularını yatıştırmayı bilen, kendisini ve ailesini Allah'ın kaderine razı ettirmeyi bilendir. Saliha zevce kendisi ile cennet yolu kolaylaşan bir kadındır. Eğer bizler şu geçici dünya hayatında huzurlu bir aile hayatı istiyorsak dindar bir eş seçimi yapmalıyız. Nefsimize kapılıp şeytanın süslü sözlerine kanıp <clears throat> ben ona öğretirim masallarıyla kendimizi kandırmamalıyız. Eğer evliysek eşlerimizi dini konularda eğitmeli ya da eğitilmesi için ilim halkalarına, ilim meclislerine yönlendirmeliyiz her alanda hayatımızı İslamlaştırmalıyız ki Rabbimizden cenneti talep edebilelim. Elhamdülillahi hamdan kamilin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li şerefi şa'ni safi. İnna Allah Teala kal, İnna Allah ve melâiketehu yusallûne ala nebi. Ya eyyühellezine âmenû sallu aleyhi ve sallimu teslimen. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا يا رب العالمين اللهم إنك أنت الف اللهم إنك أنت الفرد لا شريك لك اللهم إنك أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجيرنا من النار